Book 2 81 81 81 Αδίτακαν 1 Παρελθοντικός χρόνος 1 Παρελθοντικός χρόνος 1 Κιέν Γράφω Γράφω. เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ αυτός έγραψε ένα γράμμα Αυτός έγραψε ένα γράμμα. และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ και αυτή έγραψε μία κάρτα Και αυτή έγραψε μία κάρτα. อ่าน διαβάζω Διαβάζω. เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ αυτός διάβασε ένα εικονογραφημένο Αυτός διάβασε ένα εικονογραφημένο. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม και αυτή διάβασε ένα βιβλίο Και αυτή διάβασε ένα βιβλίο. หยิบ παίρνω Παίρνω. เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน αυτός πήρε ένα τσιγάρο Αυτός πήρε ένα τσιγάρο. เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น αυτή πήρε ένα κομμάτι σοκολάτα Αυτή πήρε ένα κομμάτι σοκολάτα. เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ αυτός ήταν άπιστος αλλά αυτή ήταν πιστή Αυτός ήταν άπιστος. Αλλά αυτή ήταν πιστή. เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน αυτός ήταν τεμπέλης αλλά αυτή ήταν επιμελής Αυτός ήταν τεμπέλης. Αλλά αυτή ήταν επιμελής. เขาจนแต่เธอรวย αυτός ήταν φτωχός αλλά αυτή ήταν πλούσια Αυτός ήταν φτωχός. Αλλά αυτή ήταν πλούσια. เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ δεν είχε καθόλου χρήματα αλλά χρέη Δεν είχε καθόλου χρήματα, αλλά χρέη. เขาไม่มีโชค มีแต่โชคร้าย δεν είχε καθόλου τύχη αλλά ατυχία Δεν είχε καθόλου τύχη, αλλά ατυχία. เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลว δεν είχε καθόλου επιτυχία αλλά αποτυχία Δεν είχε καθόλου επιτυχία, αλλά αποτυχία. เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ δεν ήταν ευχαριστημένος αλλά δυσαρεστημένος Δεν ήταν ευχαριστημένος, αλλά δυσαρεστημένος. เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ δεν ήταν ευτυχισμένος αλλά δυστυχισμένος Δεν ήταν ευτυχισμένος, αλλά δυστυχισμένος. เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร δεν ήταν συμπαθητικός αλλά αντιπαθητικός Δεν ήταν συμπαθητικός, αλλά αντιπαθητικός.